Zaliz lehizek ez, ah, parte hartu duzu aieteko ama jurte hauentzat antolatu diren jarronaldietan, beste politikari eta alderdietako ordezkariekin gauza initze janak izan dira, zer atxiki behar da eh, urte muga hortaz? Erran nezake nolezpait eh, biderdi girela. Uh, gauza eginak izan dira, eh? ageri ziren gauza batzu, eh? gauza, gauza indartsuak izan dira, Eh, bainan gelditzen da ere egiteko. Gelditzen da egiteko eta, eta lehenik presoen egoera behar da, behar da, dole, janen dut, eh, behar da konpondu. Hori, hori lehen gauza, ez da deus egiten al, ene ustez, hori ez deno egina. Eh? gero, gero uh, ez da uste ukan behar uh, eh, burroka gelditia baita, bakea egina dela, bukatiak direla gauzak, hori ez da egia. Historioko eh, momentu bat da hori. Eta historioan behar da, behar da zinez, sartu, eskualeriko katazka hori, dena uh, analizatu zer, nahi dut bakotsak bere irresponsabilitateak ukan momentu momento batez eta uh, horiek guziak behar dira erran, behar dira publikoki erran eta eh, hori sartuko da eskualeriko historioan. Baina dena ez deno publikoki agertzen izan dira izan diren ekintzak, baina ere er, zer zertako izan diren, nolaz izan diren gauza horiek, behar dira horiek denak uh, plazara tatera. Gana izan da ere bake prozesua, prozesu bat zela, beraz, luze izanen dela, azpimakatu izan da ere uh, unilaterala izan dela, hor eskaz dira estantuen eh, engaiamenduak, uh, behitzere ejan dira. Itxoin behar da, Frantzia eta Espainiaren gibeletik, Bai. Uh, gero, uh, entzun dut gauza bat, gustuko gukandutana, Veronik Dudue uh, uh, eh, Berkov uh, Fundazionekoak errandu ez dela unilaterala izan, baina multilaterala uh, izan baitira anitz parte hartzaile. Salbu falta izan da bat, edo bi uh, egerteko, frances gobernoa eta espanyol gobernoa. Hortako da beti erraiten unilaterala izan dela, baina e, ETA salbu izan dira e, beste parte hartzaile batzu eta bereziki jendartea. Donostian egin denarekin e, konparatuz, izan dira politikariak gau jaldiuntan, main inguruan, autetxiak, hau da ezberdintasun aski handi bat, hori e, azpimahatzekoa da, ala ere? Bai, egia, egia behar da erran aspaldi hemen, uh, eh, uh, eh, iparaldean aspaldi elgarrekin haigira eh, partido guzietako, kasik partido guzietako uh, edo ordezkariak. Eh? Aspaldian haigira elgarrekin eta elgarre respetatu, ez ditugu bat ideia berak uh, beste gauza bat zurentzat, baina hor atsemaiten dugu beti, uh, akordioak atsemaiten ditugu beti gure artian.